บุ๊กทู สิบแปดวิมนาสิวิมนาสิตการทำความสะอาดบ้านอุบอร์กาดอมาอุบอร์กาดอมาวันนี้เป็นวันเสาร์ сегодня суббота, Сегодня суббота. วันนี้เรามีเวลา сегодня у нас есть время, Сегодня у нас есть время. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ сегодня мы убираем квартиру, Сегодня мы убираем квартиру. ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ я убираю в ванной комнате, Я убираю в ванной комнате. ำสามีของดิฉันกำลังล้างรถ мой муж моет машину, Мой муж моет машину. เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน дети чистят велосипеды, Дети чистят велосипеды. คุณย่า คุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ бабушка поливает цветы. Бабушка поливает цветы. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Дети убирают детскую комнату. Дети убирают детскую комнату. สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา Мой муж убирает на своем письменном столе. Мой муж убирает на своем письменном столе. ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า Я загружаю белье в стиральную машину. Я загружаю белье в стиральную машину. ดิฉันกำลังตากผ้า Я вешаю белье. Я вешаю белье. ดิฉันกำลังรีดผ้า Я глажу белье. Я глажу белье. หน้าต่างสกปรก Окна грязные. Окна грязные. พื้นห้องสกปรก Пол грязный. Пол грязный. จานชามสกปรก Посуда грязная. Посуда грязная. ใครเช็ดหน้าต่าง Кто моет окна? Кто моет окна? ใครดูดฝุ่น Кто пылесосит? Кто пылесосит? ใครล้างจาน Кто моет посуду? Кто моет посуду?